E, CCI bai, antolaketa handi bada, eh? han niz, ni, eh, bezala, mena uste dut eh, ez da bai da hori behar dugula zabaltu han ere bai, seiuski eta ikusiko dugu ze iritzia sortu sortuko den. Hortako uste dut lantegian uh, iritzia importanta, importanta dela hortako. Hortako erraiten dugu, erraiteko uh, enpresa munduan ere iritzia desberdinak badirela eta uste dut importanta dela. Eta nahi dut absolutoki errane ere bai eta ez ahatz sortut uh, eh, hebenko uh, eh, eh dutela, ez kontre bozkatu die. Diala guti hor eh, eskolerriko elkargoan, uste dute ebai eh, behar dugula erran. Eta prefosta, eh, enpresa buzun baitek erranen behar dela olako proiektu bat, mena enetako ez da partekatuk eh, gu hartin eta minoritate bat eh, dukenetako.